احرام میبنده برای عمره عمره تموم میشه عمره که تموم میشد همونجا نگه میداره بعدا روز هشتم که شد احرام میبنده برای حج آخه اونایی که در مکه نیازی نیست برای احرام برگردن به میقاتا اونایی که اهل مکه یا در مکه نیازی نیست که برای احرام برگردن به چی؟ به میقات از همونجا مکه احرام میبندن هر کسی پایین تر از میقاته از سر جاش چیکار میکنه احرام میبنده هن لهن ولی من اتا علیهن خب اون بحثش فرق میکنه بله در همین ادامه میاد که میقات اون اهل مکه و از خود مکه هست باب صفت الحج باب روش حج چگونگی حج صفت حج یتوجه حلالا الى میقات بلدی میگه روی میکنه در حالی که حلال هست در احرام نیست به میقات منطقهش بلدش و میقات ان انکان من اهل المدینه ذو الحلیفه میقاتش اگر مدینه ای بود شخص ذو الحلیفه هست و انکان من اهل العراق والمشرق ذات عرق اگر طرف اهل عراق بود و مشرق میقاتش ذات ارق هست و ان من اهل الشام و الجحفه اگر از شام و مغرب بود جحفه بود و كان من اهل نجد قرن المنازل هست اگر از اهل نجد بود میقات اینا رو میگن میقات مکانی از این مکانه که رد میشه باید نیت ورود به حج یا عمره رو بکنه و كان من اهل تهامت و يلملم یلملم اگر از اهل تهامه و یمن بود از یلملمه و اگر تر از اینا بود پایینتره اگر اهل این شهرها نبود از کی مسیرش از هر کدوم یکی از این میقاتا خورد از اونجا فیقتصل منه میگه غسل میکنه و یلبس ثوب احرامه ابی ابی ابیزینی و دو لباس سفید احرامش رو یکی رو به عنوان ازار یکی رو به عنوان ردا میپوشه یتزر به احدهما و یتشه بالآخر یکی به عنوان ازارش و یکی دیگری به عنوان ردایش و یتطیب انشاء و پاکی میزنه که خوشبویی و یصلی رکتین دو رکعت میکنه یصلی بعدهما علی النبی صلی الله علیه و بعد از اون دو تا درود بر پیامبر صلی الله علیه و میفرستد و یسال الله تعالی رضاه و الجنه و طلب میکند از الله متعال رضایت و بهشتش رو پس این کارهایی هستند که قبل از احرام اینا رو انجام میده ثم ینوی بقلبه احرام ما شاء من حج او عمره او قران ان کان في شهور الحج سپس نیت میکنه با قلبش احرام هر چی رو که بخواد حج یا عمره یا قران اگر در ماهای حج بود یعنی اگر در ماهای حج بود خب نیت قران و تمتع رو میکنه اما عمره نه عمره در طول سال و ماه ماهای حج دیگه چه هستن و هی شوال و ذو القعده و عشر لیال من ذی الحجه الى طلوع الفجر من یوم ماه های حج چرا اینا رو میگن ماهای حج آقا قبل از اینا شما نمیتونی احرام ببندی ماهای حج عبارتند از شوال و ذو القعده و ده شب ذو الحجه تا طلوع فجر از یوم النحر تا اه، طلوع فجر از یوم النحر دو ماه و ده روز و این کان من غیر اشهوری احرمه به عمره اما اگر در غیر ماهای حج بود اه، احرام میبنده برای عمره فإن احرم به كان کان عمره اگر هم اومد و احرام به حج بس حج دیگه حساب نمیشه عمره هست چه هست چون حج ماه داره آه؟ بله در قرآن اومده که حج های معلومی داره ثم یلبی بعد ان تنبعث به راحلته فیقول سپس تلبیه میگه لبک لبک میگه بعد از اینکه بلند شد راهلش حرکت کرد فیقول میگوید لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک بله لبیک این لبه مصنع به گوش به فرمان تو این حاضرین به اجرای دستوراتت بله شریکی نداری سپاس و نعمت و سلطنت و پادشاهی از آن توست شریکی نداری ثم یتوجه الى مکه سپس روی میکنه به سمت مکه یعنی منظور حرکت میکنه و یغتسل لدخولها من بئر ذی طوا ان کان طریقها علیها و غسل میکنه برای دخولش یعنی دخول مکه از چاه زیتوا اگر طریقش راهش برون بود و يدخلوا الیها من ثنیه کدا و داخل میشه به مکه از تپه کدا ثنیه کدا و یقول اذا را البيت قبل وصوله الیه زمانی که بیت و دید قبل از رسیدن به اون این دعا رو میخونه اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة زد من شرفه و من ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما و ومهابة اللهم أنت السلام و منك السلام فحينا ربنا بالسلام این دعای رو میخونه پروردگارا اضافه بکن این بیت رو شرف و تعظیم و تکریم و حیبتش رو و اضافه کن اون کسی رو که مشرف کرده و تعظیم کرده از اونایی که حجش کردن یا عمرهش کردن از اونایی که این بیت رو شرفش رو دانستن تعظیمش کردن شرف اونا رو هم بیفزاد پروردگار تو سلام هستی و سلامتی از توست پس فحینا ربنا بالسلام پس تحیت کن ما را پروردگارم به سلام سپس ثم یبتدو به طوافی خب دیگه الان ببین حج خیلی ساده هست الان اومده احرامش از میقاتش بسه الان اومده رسیده کجا؟ به بیت خب اولین چیزی که ضروری هست اینجا که بیت اومد بحث خودش شروع میکنه همه چیزو ترتیبی میگه ثم یبتدی به طواف سپس شروع میکنه با طواف مستور الاورتی تاهر مستور الاورتی طاهر الاعضاء من حدث و نجس یا مستور الاورتی تاهر الاعضاء من حدث و نجس در حالی که عورتش پوشیده باشه و اعضایش از حدث پاک باشه و از نجاست همون شرایط نماز رو داره تواف فیفتتحه من الحجر الاسود توافش رو از کجا شروع میکنه؟ از حجر الاسود فیستلمه بیده و یقبله و یسجد عليه انقدر میگه استلامش میکنه با دستش و اونو میبوسه و سجده بر اون میکنه اگر توانست و یحاذیه بجمیع بدنه و رو بروی قرار میگیره با تمام بدنش و یقول عنده و میگوید بسم الله و الله اکبر اللهم ایمانا بك و تصدیقا بكتابك و بأهدك و اتباعا لسنت محمد صلی الله علیه وسلم این دعا رو میخونه خب پس اومدهش چی رو شروع کنه؟ توافو ولا يستلم سوى الحجر سوى الحجر إلا الركن اليماني وحده و جز حجر اسود و جز حجر اسود یه لحظه میفرماید فقط حجر الاسود و رکن یمانی رو استلام میکنه آه جمله خیلی قشنگی آورده ادبیات خوبی داره این امام ماوردی حجر اسود و رکن یمانی رو چیکار میکنه استلام میکنه ولا يقبله و اونو نمیبوسه فاذا عاد الى الحجر الاسود فقد اكمل طوافا واحدا زمانی که برگشت به حجر الاسود اینجاست که دیگه یک توافو کامل کرده بله از حجر شروع کرده دوباره که بیاد به حجر اینجا دیگه یک دورو یک شوتو کامل کرده فیستکمل ذلك سبعا میگه این دور زدن ها رو هفتا کامل میکنه و یکبر کل ما الحجر الاسود هر مرتبه هم به حجر الاسود رسید تکبیر میگه پس طواف اول که وارد شهر میشه بیت میاد چکار میکنه طواف میکنه فاذا اراد السعی بعد هذا الطواف الذي هو طواف القدومی اذ تبع فيه و رمل فی ثلاث منه میگه اگر خواست بعد از این تواف که تواف قدومه سعی انجام بده در این صورت تبع میکنه درش و رمل میکنه سه مرتبه یعنی در سه دور تند میره در سه دور فلسفش این بود که مردم به مشرکین نگاه میکردن میگفتن اینا چی شد شده ها مریضن خلاصه رسول گرامی اسلام گفت این صدا رو سرعت میرفتند ببین گفته اگر خواست سعی بکند بعد از این تواف که تواف قدوم هست ازتبا میکنه و صدارش رو با سرعت میره حالا استبار رو خودش توضیح میده چی هست و رمل رو هم توضیحش میده این دو اصطلاح توضیح میده والاستباء أن يشتمل بردائه من تحت منكبه الأيمن وعلى منكبه الأيسر استباء اینه که رداش رو رد میکنه از زیر منکب راست از زیر بغل راست و بر منکب چپ یعنی بر دوش چپ یعنی دوش چپش پوشیده و دوش راستش ظاهر دیگه شانه راستش ظاهر دیگه مال چپش پوشیده چون به سمت راستش از زیر دست راست از زیر بغل دست راست رد میشه این ردا اینو میگن استبا رمل چه هست الخبب الذي هو فوق المش و دون سعی میگه اون رفتنیه که بالاتر از رفتن عادیه و پایینتر از دویدنه تند رفتن با گام های تند رفتن و یقول فی رمله در رملهاش هم میگه اللهم اجعله حجا مبرورا و ذنبا مغفورا و سعی مشکورا که معنیش واضحه پروردگار حجی مقبول و گناهی مغفرت شده و سعی مشکورش قرار بده پس تواف این شد تواف این شد استبار در حالتی سنت میدونه که میگه بعدش سعی انجام بده بعدش چه انجام بده؟ بله فاذا فرغ من طوافه سبعا خب الان دیگه تواف انجام داده بعد از تواف دومین گامش چه هست توضیحش میده میگه فاذا اراد السعی بعد هذا الطواف خب اینو خوندی فاذا فرغ من طوافه سبعا صلى ركعتين خلف المقام زمانی که فارغ شد از طواف هفت طواف دو رکعت دو رکعت میخونه خلف امام این دو رکعت سنت هستند مقام ابراهیمی منظوره یقرأ فی الاولى بعد ام القرآن قل یا ایها الكافرون بعد از فاتحه در رکت اول قل یا ایوه الكافرون میخونه و فی الثانیتی قل هو الله احد و در رکت دوم بعد از الحمد قل الله احد میخونه ثم یعود الى الرکن فیستلمه سپس میگرده به رکن و اونو استلام میکنه ها بله ثم يتوجه إلى السعي پس اینجا بعد از اینکه از توافش فارغ شد سنتی در این میان هست اون دو رکت خوندنه دو رکت رو که خوند دیگه میره برای سعی بین صفا و مروه ثم یتوجه الى سعی سپس روی میکنه به سمت سعی برای سعی انجام سعی فیخرج من باب الصفا خارج میشه از باب الصفا فیبدأ به شروع میکنه از دو کوه از صفا شروع میکنه ها چون در قرآن اومده ان صفا والمروه من شعائر الله از همونی شروع میکنه که خداوند شروع کرده فیبدأ به صفا میگه میره ابتدا کوه صفا فیرقع علیها و استقبل القبله بالای کوه صفا قرار میگیره میره بالای کوه صفا و رو رو به کعبه میکنه و یدعو بما سنح له من دین و دنیا و دعا میکنه به آنچه که براش محبوبة از دين دنیا ثم ينزل ويمشي حتى إذا كانت دنيا الميل الأخضر بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء الكعبة وحذاء دار الأباس سبس ميجي فرود مياد السفا و عادی راه میره تا اینکه نرسیده به میل احزر تقریبا 6 زرا نرسیده به میل احزر به 6 زرا اینجا میگه سعا سعیا شدیدن جا دیگه تند خیلی تند راه میره تا روبروی دو میل احزر قرار بگیره تا روبروی دو میل احزر میل احزر چه هستن؟ میگه در جوهرت النیره کتاب احناف آورده بود دو علامت هستند ها اینا دو علامت هستند برای اون جایی که تند میرند به شکل هروله میرند میگه این دو تا دو تا چیز هستند که کندکاری شدند روی دیوار مسجد الحرام البته میگه هر دوتا سبز نبودند به خاطر قاعده تقلیب بهشون میگن اخدارین وگرنه یکی سبز هست و دیگری قرمز خب الان دیگه از این چیزا نیست الان اونجا چراغه های سبزی وجود داره اونجا چراغه های روشنه که میگه همون دوتا میلی سبزی که در فنای کعبه در محوطه کعبه و روبروی دار عباس هستند خونه عباس تو میمشی این این روزا اینا همشون به شکل دیگه علامت گذاری و دقیق شدن ثم یمشی فاذا بلغ المروه رقع عليها سپس عادی راه میره تا زمانی که برسه به مروه رقع عليها میره بالای مروه و صنع ما صنع على الصفا همون کاری رو که بر صفا انجام داده بود بر مروه انجام میده و قد اکمل سعیا واحدا اینجاست که یک سعی رو انجام داد یعنی از صفا که رفت به مروه اینجا دیگه یک سعیش انجام گرفت فیعود من المروه الى الصفا وقد اکمل سعیا ثانیا برمیگرده از مروه به صفا اینجاست که دو تا سعیش انجام گرفته چون بعضی میری از صفا به مروه برمیگردی به صفا یکیش حساب میکنن ولی درست اینه که از صفا که رفتی به مروه یک سعی و از مروه که اومدی دوباره به صفا این سعی دیگری است فیا بله فیکملو ذلك سبعا میگه هفت تا این همانطور که طواف ها هفت دور بودن اینا هم چند تا هستن هفتا هستند و یقول فی سعیه در سعیش میگه اللهم اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم فإنك تعلم ما لا نعلم وأنت الأعز الأكرم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار البته دعاهایی اومده بود که بر کوه صفا و مروه خونده میشه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير این دعاهایی که اینجا آورده بود اینا همش مستحباتیه که خونده بشه خب میگه در سعی خودش میگه اللهم اغفر و ارحم و تجاوز اما تعالی پروردگار ببخش و رحم بکن و از آنچه که میدانی بگذر همان تو میدانی چیزی را که ما نمیدانیم و تو عز و اکرم هستی را بده ما را در دنیا حسنه و در آخره حسنه و مرا از عذاب ما را از عذاب نار و آتش محفوظ دار بيجي فإن كان معتمرا حلق عند المروة أو قصر وقد أكملها وخرج منها خب خلاص به این سادگی اگر معتمر باشه اینجا دیگه موهاش رو میتراشه یا کوتاه میکنه و قد اکملها اینجاست که با این کارش عمر رو تکمیل کرده و خرج منها و از عمر خارج میشه پس خیلی ساده بود و ان كان حاجا خرج في يوم و وهو الثامن من ذي الحجة الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والعشاء والمغرب وبات بها فإذا أصبح صلى الصبح وتوجه إلى عرفة ولو كان حين أحرم من ميقاته لم يدخل مكة وتوجه إلى عرفة أجزأه ولم يلزمه في ترك طواف القدوم الدام ببين أنت توافق ما خندين توافق قدوم بش میگفتن فقط حاجها توافق قدوم دارند عمره نه عمره دیگه این توافی که انجام داد رکن عمره هست دیگه خلاص ولی برای حج نه برای کسی که حج میکنه این تواف قدوم هست خب حالا دقت بفرما میگه اگر حاجی بود خارج میشه روز ترویه که همون هشتم زلحجه هست به منا ظهر و عصر و عشا و مغرب و اونجا میخونه و شب اونجا میمونه زمانی که صبح کرد نماز صبح رو میخونه و روی میکنه به سمت عرفه و زمانی که احرام بسته بود از میقاتش وارد مکه نشد و وارد و رفت به عرفه اجزا میکنه براش دیگه لازم نیست به خاطر ترک طواف قدوم برش خون قربانی کردن فإذا توجه إلى عرفة نزل إلى مسجد إبراهيم بعرنة حتى تزول الشمس فيصلي فيه مع الإمام بتقديم الخطبة الظهر والعصر جامعا بينهما في وقت الظهر بأذان وإقامتين زمانی که روی کرد به عرفه میاد به مسجد ابراهیم در اورنه تا زمانی که خورشید زوال بده اونجا همراه با امام با مقدم کردن خطبه نماز ظهر و عصر رو جمع میخونند در وقت ظهر با یک اذان و دو اقامه و یقصرهما ان کان مسافرا قصر میخونه اگر مسافر بود ثم یقف بعرفه على جبالها بعد زوال الشمس الى غروبها سپس میسته در عرفه بر کوهاش بعد زوال خورشید تا غروبش بعد زوال خورشید تا غروب خورشید ولو وقف بها ساعتا من بعد زوال الشمس الى طلوع الفجر الثاني على سهلها او جبلها اجزه میگه اگر هم لحظه ای رو بعد از زوال خورشید تا طلوع فجر ثانی تا طلوع فجر بعدش که دیگه یا النحر هست اگر لحظه هم اونجا ایستاد چه بر کوهش چه بر غیر کوهش اجزاش میکنه کفایتش میکنه مهم لحظه ایستادن در چی هست عرفه هست فاذا غربت الشمس دفع منها الى مزدلفه زمانی که خورشید غروب کرد میگه دیگه از عرفه میره به سمت مزدلفه به سکینت والوقار با آرامش و سنگینی مؤخرا صلاة المغرب ان یعنی وقتها حتى يجمع بينها وبين الاشاء الاخره به مزدلفه به تاخیر نماز مغرب از وقتش تا جمع بخونه بین مغرب و عشاء در مزدلفه و یبیت بها و شب در مزدلفه میمونه و یأخذ منها حصا جماره به قدر مثل حصا الحذف و بر میداره اونجا سنگریزهای جمره ها رو اونجا که جمره رو روز بعدش میزنه و یوم نه اونجا دیگه سنگاش رو بر میداره از مزدلفه که میگه به اندازه سر انگشت هستند مانند های حذف حذف اینو میگن دا میزنن یک سری سنگای زیر ابهام با انگشت سبابه اینجوری پرت میکنن سنگوک هایی اینو میگن حسای حذف فاذا اصبح بها صلى صبح منظور اینه که بزرگ نباشن دیدی بعضیا مثلا سنگای خیلی بزرگی برمیدارن میزنن این جمره رو فکر میکنه این خود شیطانه حالا که بعضیا رو اجازه بدن با آر هم اینو میزنن اونا فکر میکنن که دیگه خب فاذا اصبح بها صلى الصبح فی اول الوقت زمانی که صبح کرد صبح اول وقت میخونه ثم مساره سپس حرکت میکنه فوقف فی المشعر الحرام حتی یصفر الصبح متوقف میکنه در مشعر الحرام تا صبح روشن بشه ثم یتوجه الى المنا سپس دیگه روز نهم اونجا عرفه بود الان روز دهمه سپس میگه توجه میکنه حرکت میکنه به سمت منا و یحرک دابته فی وادی محصر قدر رمیت بحجر و حرکت میده سواریش رو در وادی محصر و حرکت میده سوار کجا در وادی محصر اونجایی که اصحاب فیل دیگه اونجا فیلاشون از کار افتادند خسته شدند بله میگه که در وادی محصر کجا رسید بله ثم يتوجه إلى منى سپس روی میکنه به سمت منى و يحرك دابته في وادي محصر و حرکت میده دابش رو در وادی محسر قدر رمیت به حجر به اندازه یک سنگ زدنی بین اندازه حرکتش میده فاذا دخل منا قال وقتی که در منا وارد شد میگوید اللهم هذه منا هي ما مننت بها على خلقك فمن علي بالعفو والعافيه پروردگار این مناست و این از اون چیزایی که منت گذاشتی بر خلقت به وسیلهش پس منت بگذار بر من به عفو و عافیه ثم يبدا پس رو اه، صبح روز نحر که شبش در مزدلفه بوده حرکت میکنه میره به سمت منا که چیکار بکنه اونجا الان داره میگه که چیکار میکنه ثم یبدا فیرمی حجره جمرت العقبه من بطن الوادی بسبع حصیات میگه سپس شروع میکنه میزنه جمره عقبه رو از بطن وادی به هفت سنگ همون سنگ ریزایی که توضیح داد و یقطع عندها تلبیه و هنگام زدن تلبیه نمیگه و مع کل حسات و الله اکبر میگه با هر سنگی که پرتابش میکنه به سمت جمره و وقت هذا الرمي في الاختيار ما بين طلوع الفجر و زوال الشمس میگه وقت انجام دادن این رمی طبق قول برگزیده طبق طبق برگزیده و افضل امینه که ما بین طلوع فجر و زوال خورشید باشه فان رما قبل الفجر و بعد نصف الليل اجزه میگه قبل از فجر اگر بعد از نصف شب و قبل از فجر این کارو انجام داد یعنی رمی جمره کرد کفایتش میکنه ولی وقت افضلش وقت اختیارش ما بین طلوع فجر و زوال خورشید این روز دهمه ها فقط یکی از جمره ها رو جمره عقبه رو میزنه خب این یک کار ثم ينحر هاديا إن كان معه كار بعديش نحر میکنه هدی رو اگر همراهش بود ويأكل منه إن كان تطوعا اگر اون هدیه هدیه تطوع بود ازش میخوره اگر اون هدیه هدیه چی بود؟ تطوع بود ازش میخوره ولا يأكل منه إن كان واجبا ميگه اما اگر هدیه واجب بود دیگه نمیخوره اگر هدی هدیه واجب بود ازش نمیخوره خب مثلا در کتابی من خوندم مجموع علمای سعودی نوشته بودن میگفت اگر هدیه مثلا هدیه قران بود یا تمتع بود مستحب بخوره اگر تطوع بود چون تطوعا هم شخص میتونه هدی بکشه چون پیغمبر تا صد تا کشت میتونه بخوره ولی اگر نه واجبی بود به خاطر ترک مثلا واجب خون بیاد روی انسان نه یا به خاطر ترک واجب یا به خاطر انجام محظوری اونا رو دیگه نمیتونه بخوره خب اینجا منظور همینه میگه اگر حدیش حدیه تطوع بود میتونه بخوره شخصی میاد از تطوعا پنجاه تا صد تا 40 تا سی تا هدیو میرا میاد میکشه اگر از این نوع میخوره ازش ولا کلوم منه امکان واجبا اما اگر واجب بود در فقه امام شافی میگه اما اگر از نوع واجبش بود ازش نمیخوره ثم یحلق او یقصر سپس کار بعدی اینه که سرو میتراشی یا کوتاه میکنه والحلق افضل اما تراشیدن افضل تر وقد حل احلاله الاول دیگه اینجا احلال اولش شده با این کار فیتطیب لحله الاول انشاء میگه تیب میزنه با حل اولش اگر خواست پس با این کارا رمی جمره نحر و قصر تحلل اولش رخ میده چون دوتا تا احلال داریم که با اولی خیلی از کارا حلال میشن جز نساء جز نسا با تحلل دوم دیگه نسا هم برش میشن؟ که اینو میخوریم که این چه حلال میشن یا نه در باب بعدی میخوریم دلیل تکرار نمیکنیم ثم يتوجه الى مکه لطواف الافاضه وهو الفرض بعد از این سکار میره به مکه برای طواف افاضه برای طواف که همون طواف فرض هست اگر این طواف انجام نده دیگه اصلا حجش نمیشه فيطوف بالبيت سبعا على ما وصفنا همون شکلی که در طواف قدوم وصف کردیم طوافشو انجام میده و بين الصفا والمروة سبعا ان لم يكن قد سعى قبل عرفه و بين الصفا ومروة رو انجام میده اگر چنانچه قبل از عرفه سعی رو انجام نداده بود خب مثلا اگر قران انجام میداد و قبلا این سعی و طواف انجام داده بود دیگه علما میگن نیازی نیست و ان کان قد سعى قبلها اجزاءه ذلك ان واجب سعیه اگر قبلا سایر رو انجام داده بود اجزاءش میشه از این سعی واجبش فاذا اكمل ذلك فقد احل احلاله الثاني این دو کارو کرد یعنی طوافشو انجام که داد و اگر سعی انجام نداده بود سعی کرد دیگه احلال دومش هم اومده میگه فقط احل احلاله الثانی دیگه از احرام خارج شده دیگه از احرام چی شده؟ کامل خارج شده و استباح جمیع محظورات الاحرام و تمام کارای محظورات احرام که در باب بعدی میخونیم براش چی میشه؟ مباه میشه ثم یعود الى من منا لیبیت بها سپس برمیگرده به منا همون جایی که نحر انجام داده بود رمی جمره انجام داده بود موهاش رو کوتاه کرده بود برمیگرده اونجا تا شب اونجا بمونه ويخطب الإمام بمنى يوم النحر بعد صلاة الظهر فيعرفهم في خطبته ما يفعلونه في يومهم من المناسك الأربعة وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وإمام خطبه ميخونه در منى يوم النحر يعني يوم النحر بعد نماز الظهر فس توضیح میده برای مردم در خطبهش اون کارایی رو که در اون روز انجامشون میدن از مناسک چارگانه که عبارتند از رمی جمره نحر حلق و تواف ما یستبیحونه من محظورات الاحرام احلالهم الاول ثم به هم الثانی و توضیح میده اون چیزایی که براشون مباح میشه از ممنوعات احرام از حرام های احرام با احلال اول و اونایی که مباح میشن با احلال دوم وما یلزمهم من الرمی فی ایام منا والمبیت بها و توضیح میده اون چیزایی که بر مردم لازم است از رمی در ایام منا و در موندن شب موندن در منا فاذا كان فقيها قال هل من سائل اگر خطیب فقیه بود اونجا دیگه میگه آی سائلی هست کسی سوالی داره خب اینا شدن از مسائل روز دهم ده یوم النحر و اذا كان من الغدی بعد يوم النحر رمى بعد الزوال في كل واحدة من الجمار الثلاث بسبع حصيات فردایش که اومد یعنی فردا بعد از یوم النحر میگه رمی و انجام میده بعد الزوال در هر یکی از اینها از جمرات سگانه هفت هفتا سنگ پس هر یکی از این رمی های جگر سگانه جمره های سگانه رو هر یکی رو هفتا میزنه به ترتیب و بعد بها و شب اونجا میمونه فاذا کان من الغدی رمى الجمرات الجمار الثلاثه بالامس و روز دوازدهم هم جمار سگانه رو جمره های سگانه رو مثل دیروزش میزنه و خطب الامام بهم بعد صلاه الظهر فیودعهم و یعلمهم و روز دوازدهم امام خطبه میخونه براشون و نماز ظهر رو بهشون میده فیودعهم پس اونا رو ودا میکنه و یادشون میده که ان من اراد ان يتعجل في النفر الاولی و خرج من منا قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت بها و رمی الغدی یادشون میده هر کسی که در خروج اول یعنی خروج از منا رفتن از منای اول و انجام داد و از منا قبل از غروب شمس خارج شد قبل از غروب خورشید یعنی در روز سیزدهم که دوازدهم هر کسی قبل از غروب خورشید خارج شد و رفت از منا موندن شب موندن در منا و فردا سنگ زدن رمی جمرات از گردنش چی میشه؟ ساقط میشه پس در روز دوازدهم امام میگه براشون خطبه میخونه بعد از نماز ظهر و اونا رو یاد میده که هر کسی که فمن تعجل فی یومین هر کسی که رفت و قبل از غروب خورشید دیگه شب موندن در منا از گردنش ساقط میشه روز سیزدهم رمی جمرات هم از گردنش ساقط میشه همین قرآن اینو میگه و من تعجل فی یومنی فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه هر کسی که میگه غروب شد و نشست دیگه باید بشینه شب اونجا و فرداش هم یعنی سیزدهم هم رمی جمرات رو انجام بده فإن غربت الشمس وهو بها اگر خورشید روز دوازدهم غروب کرد و شخص در منا بود میگه لازمه ان یبیت لیلته لازمه که دیگه شب اونجا بمونه و یرمی من الغد و روز فرداش که سیزدهمه جمراتو بزنه هفت هفته و هو یوم الخلاف الجمار الثلاث بسبع سبع و اون روز توهی شدن از جمار سگانه هست که چند چند تا سنگ اونا رو میزد هفتا و قد اکمل حجه و قضا تفثه اینجاست که حجش رو کامل کرده و آلودگیش رو زدوده است یعنی منظور قبل از این نمیتونست ناخن بگیره مو کوتاه بکنه آه دیگه با این کار میگه خلاص ولم يبقى عليه الا وداع البيت پس حجش رو کامل کرده و آلودگیش رو زدوده است ولم يبقى عليه الا وداع البيت بالطواف عند ارتحاله من مكه ان عاد اليها و باقی نمونده بر شخص مگر وداع بیت با طواف که بهش میگن طواف وداع هنگام رفتنش از مکه اگر به مکه برگشت الا الحائز جز حائز که این طواف ودا بر حائز نیست فانها تنفر به غیر ودا میگه میره بدون ودا یعنی بدون طواف ودا فإن ترك طواف الوداع فحجه تام وعليه دم اگر شخص طواف وداع رو ترک کرد حجش کامله ولی باید بکشه گوسفند والقارن كالمفرد الا ان عليه دما شخص قارن کسی که حج قران انجام داده مانند مفرد هست حج افراد انجام داده مانند حج افراد انجام داده مگر اینکه برش خونی و قرانه عن حجه و عمرته و میگه قران اجزا میکنه از اون هم به جای حجش و هم به جای عمرش کسی که قرانو انجام داده این شد به این سادگی مسئله حج